จักวาเลสุอัตราขจันตุทีวตาสัทธมังมุนิราชสะสุนันตุสักขโมคตังปริตานุภาวุสัทธารักขตุตี បលិតវាននមេតាំសមេតាបតហន្តាអវិគិតចិតាបលិតាំភនន្តុសក្ហេកាមេចរូបេគិរិសិក្ខរតតេ จันตลิขีวิมานีดีเตระทิเจกหามีดรวนะหักขานเกิหวทุมหิเกเตบุมมตาตยุจตุโลกปรราชา ยมมราชาอินทูเวสุวรรณราชาอริยเมตโยนภูมิทสัตตาวกาตโยอริยสาวกาจมปุถุชนะกัญยานาจะสัมมาทิฏฐิวัมพุทธิปัสสนา धम्मे प्रसन्ना सङ्घे प्रसन्ना बुद्धे सङ्घर्वान् धम्मे सङ्घर्वान् सङ्घे सङ्घर्वान् इतु धानतु याव परम्परा इमस्मिन् सुचक्रवालेषु เทวตายังมุนิวระวเจนังสาธุเมสุนันตุธรรมสวนการุยัมพทันตาธรรมสวนการุยัมพทันตา ธรรมสวนกาลูอายัมบัทันตานนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ มังควาตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังกัจฉามิธัมมัง จิตังยาวนิพานังสรนังกัญชามิสังกัง จีวิตังยาวนิพานังสรนังกัญชามิทุติยมปิทุทังจีวิตังยาวนิพานังสรนังกัญชามิทุติยมปิธรรมัง इमितम् यावनिपानम् सुर्णम् गजामि द्वितीयाम् पीतङ्घाम् इमितम् यावनिपानम् स्वर्णम् गजामि तादृम् पीतुतम् किमितम् यावनिपानम् सुर्णम् गजामि ञ यावनि भनं कुर्णं गजामि तम्बे सङ्गाम् यावनिमि ततियाम् इदम् अङ्गीमितं यावनि भनं कर्णं गजामि तटियम्बे सङ्गं किमितं यावनि भनम् कर्ण กันหามีอิติปิสุปังคังวารหังสัมมาสัมพุทโธเวชานจรณาสัมปันโนสุงตุรุกวิทุอนุตรมปุริสันธรรมสารเทสัทธาเทวมนุสานั้นอุทุมภังกวาติ สว่างคาตูพังกวาตานธรรมวะสันเดติกูอังกาลิกูเอปัญจิกูโอปัญญิกูปัญจตังเวติตาภูวิญโยหิติสุปฏิปันโนภังกวะโตสาวกันตังคูวุชุมปฏิปันโนภังกวะโตสาวกันตังโคญายปฏิปันโน มังกวันตุสาวกสังโฆสามหิจิปฏิปันโนภังกวนตุสาวกสังโฆยันติทังจันตาเรปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุกราเอสามภังกวนตุสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยดักกินายโย อันจลิงกรณียโย पुण्यकेतम् लोकन् सान्ति नमूने सपभुथानम् भवति सावरक नूतन् हङ्करो महावीरो नितम् करो महायसो सर्वनन्दरो लोकानि तो दीपं करो चुतिं करो उन्दञ्जो चनं पामो को मङ्करो उरिता सुमनो कुमनुतिरो रेवतु वन्ति वदनो सो पितो कुना सम्बन्धे अन्नमद्रसं हि चनुतमं पन्तुं लोकपञ्चोतो नृत्तु व रसा Nampati pukaru su jatu sabaru kankua Piyata si narasa puwa Adasa si karuniku dhammata si temutua Sitatua samuluke Bisu jawada tangwaru pusu jawaradu budu wipasi jam Sitatua samuluke Bamo Teki Sampahituan Tantawin Sampo Sukatahyaku Kakutano Satawang Okuna Kamanuan Rananjao Kasapo Suri Sampano Kotamoa Sakya Pungavu Atawe Sati Sanghatai Me Pudahamitika Karuna Guna Sampana Sapaloka Vipuchita एते तत् पुरापुटा उतमा अब्धपुकरा एति तजन्मपटन्येते पुटा अति च मङ्गलम् होति सप्पथा अन्तमी सति मे पुटे अहम् वन्धामि सप्पठा ते संयमेन क्षीरेण पन्तिमीतः पर्वेण च ते पिनु रोध्येन सुखेन च मे पुटियो नरोसृण कम्पानि सतसद्वसानि तु कति सोनगच्छति अटवी सति पुत्र परिताम् ये सन्ता सन् सतितातिसृणश एतरु कन्द्रेव पुम्मा पुम्मा यदेवादुनकनः कवता सम्पगारम् एतन्तु देवा वरकनकमयेत् मे उवाचे वसन्तो सन्तोतु मुनिवरवचनम् सोतुमकान् मकम् सभेतु चख्वालेतु यथा देवान् ยังรำนัวยังอัมมิกตังพุญญังกัพะสัมปติสาตกังกับเตตังนันหูติตัวสมกาสาสนิรตาปมาตรยตาหูตัวรกาสุวิเศษตัวสาสนัสิจารุกัสสุทีปวตุสัพพทาสาสนังวิจารุกันจา เอวาราคันตุสัมปทานสติงโหนตุสุขีสัพเพ ปริวาเวอัตโนอนิคานตุมนาหุตุสาสัพเพยันเตปีราชตุวะจุระตุวะมนุสตุวะมนุสตุวะอัากิตุวะอุตกตุวะปิสาจตุวะ Kanu kan tuh kan nada tuan nak kata tuan jangan pada lu kan tuan nada dhamma tuan sanity tuan sapurisa tuan janda ti asami kangkuna kukura amici kamani sapadite anjatrasa sukra mahisa nyakara kasati nana luka tuh nana pada ปัญทายตันทางกันันสาทัสสะปารมิโยหัสสังปังปารมิโยทัสสะปรมัตตังปารมิโยปัญจมาปริจังเกอิสุจริยาปฏิมาปเวกปวังกันติงจาติงปินิกมนังมดานจริยังโพธิปลังเกมาลวิจยังตัมพัญญุตายานปฏิเวทังนวรูปุตระธรรมมิติสัมเปติเมบุตรกุณี आवचितु वेतार्यम् पुले दुर्गम् च दुर्गदम्बूदन्विधम् यङ्गिबमन्त्रे प्रदतम् मयि नुत्तरङ्गम्भूतिम् सम्भुति तु तथा गतो पद्म्यङ्गे सेतिथम् อนุตรังสัมมาเทวปวัตเตนตัวโลเกหปฏิวัติยังยะธาคาตาภูอันตา ปฏิปันติจมัจจิมายะตูสวาริยสัจเจสุวิสุทังยานัทัสนังเอติตังหัมมราเจนสัมมาสัมพุนติกิตนัง नामेन विसुतं सुतं धम्मचकं पवचनं वैयाकर्णपाठेन सङ्गीतन्दं पनामसे एवमेसुतम् एकं स्मियं भगवा पारणसियं निरतिसि पत्ने निकटाये न तु लघु भगवा अमन्ते से तु कुवे अन्ता पपजिते नन सेवितभायोचायम् कामितु कामसु कन्दिकान्यो को हि मू कमो ओ तु चिनि को न लियुः हि योचायम् अन्त किलमदान्यो को अनरियो अनत सन्नितो एते तेऽपि कुमे उभो अन्ते अनुपथम् मतिमानुपतिपथा तथा कतेनपि सम्भुता च करणी यान् करणीपस्मायपिञ्जाय सम्भोटय निपानय सन्वतते ปตมาจะสาปิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเนปิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีปัสมายาปัญญายสังภูดายนิพานยสังวัตติยิมีวาริวะดังยิกุมะโุสายติตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปุสัมมาวจาสัมมากัมมันตุ ोसम्मा वयमो रम् मा सति सम्मा समाधि यङ्घूसाम् वि भुवे मचिमा प्रतिपथा यथा गतेनपि सम्भुधा जङ्घूकरणी यान् करणी पत्माय Hariyakan jahinca di pituka ceram pituka merunam pitukang so kaperite watu ketu menatu paya sa pituka apie sam piyu kuduku piye mi piyu kuduku yang dicang ngarapati tam pitukang dan kita napan jupadan kanda duka ပနာပိကုဝိသုပိဝသမတိဝါအရိယကံကံညာယံကဏာဘောနုပမိကာနန္တိရာဂတံကတာတတရတတရာပိနန္တိနီဇိယတိတံကမ္မတံဟာဘဝတနာဝတနာဝိဘဝတံဟာဣဒံဂုံပနပိကဝေ ทูกขนิโูโทริยสังจังโยตันสะเยวตันหายงานเสสวิรากนิโูโทจากูปนิสกุมุติอนาริโยอิทันทูปนาภิกเวทุกขนิโูดกามินีปฏิปทาริยสังจังยมนิวาริโยทัรมยิโกมะโค सम्म सम्मचिन्ति सम्माच गपु सम्मवचा सम्मगमतो समाचिवो समवयमो हम्मासति समाधि इदम् दुःखम् अर्यसत्यन्तिमे मे विकुवे कुपे ते सुधम् मेतो यपूतपादियनम् कुटपाति पञ्जातपाति विचार कुटपाति आलूकूटपाु कन्ययत चण्डुर्यन्ति मेति कुवे उपे अननुसुते सुधमे च कुरपाते यानन्दपाति पुञ्जातपाति विचा Udapati aluku udapati Tanku penitang tukang Aliyah kacang penjatan dimeti gowe Upe anan kutih sudam mesu cangkum udapati anang udapati Panja udapati vicha udapati aluku udapati อิดังทุกเวทมุติวะอริยสัจันติเมภิกขุเวปุเพอนันตุเตสุตังเมสุจันคุมุดปะหัติยานังดปาติปัญญาตปาติวิชาตปาติอาลูกุตปาติตังคูปนิตังทุกเวทมุติโยอริยสัจจัง ปาตพันธิเมติกวีปุเตอนันสุเตนสุดัมเมสุจังกุมตปาดีญาณังตปาดีปัญญาตปาติวิชาตปาติอาลูกูอุตปาติดังโกวังปนิดังลุกเกิดดิวอริยสัจจังปะเยนังกิเมติกเวปุเต ตุเตตุธรรมเมตุจังคุมตปาติญาณังตปาติปัญญาตปาติวิชาอุตปาติอาลูกุอุตปาติอิรังรุกวนิโรธอริยสัจันติเมติกุเมตุเกอนันตุเตตุธรรมเมตุจังคุมตปาติญาณัง पाति पञ्जपाठि विशापटे आलोपूदपाटे तन्धूपनितान्धूनिलोधूर्यसचनि लज्जिकान्तपन्दि मे विधुमे उपे ननु तु ते दुधम् मे तु चन्द पाति अनन्दपाठि पञ्जातपाठि วิชาตปาติอาลูกุตปาติตังกุมปนิตังทุกขนิรูปอันยสันจังสันจิกตันติเมปิโกเวอุเพนันสุเตสุธรรมเมสุจังคุงตปาติยานังมุตปาติปัญญาตปาติวิชาตปาติอาลูกุตปาติ

भूतननिरोधकम् लीम्पति पथा व्यसचम् भावेदपन्तिमेति कुवे सु हनन्दु ते सुम् मे अस चन्दुदपाति हनन्दपाति पञ्जा उदपाति मे आलू उदपाति ตังทูปัญญกันทุกกันนิโรธกันนิปฏิปทาวิยังกันจังภาวิกันดิเมปิงกเวบุเพอนันตุเตสุดัมเมสุจังกุดปาติญาณังดปาติปัญญาดปาติวิชานดปาติอาลูกุดปาติ यावजीवन् च मेऽपि कुले किमे सुचतु सूर्यसञ्चेषु एवं हि परिवतम् भवन्तसङ्करम् यथा भूतम् यानतग्नि न तु लोके सुमर्के सुब्रह्मके संस्मन् ब्रह्मनि या प्रजाय भूतिम् अपि सम्पुटोम् पञ्चाति यतो च धूमे विपुवे इमे तु चतुः सूर्यसु जे एवन्ति भगवतम् यौव सुसागारम् यथा पूतम् यान्धमन् सुविशुधम् होसि अधा े लोके मरुके च ब्रह्मके रंसिन् ब्रह्मणि या प्रचारेव मनुषाय अन्तरन्तम् सम्भूतिम् अभिसम्भुभो पथ्यञ्जाते यानन्दुपन्ने तत्नम् उदपति च उपमेत्यय मन्दिमा भूते ธรรมวูจะปะกวาตมนาปัญจวคียาปิคูปะกวาตุภาติตังอภินันทุอิมันสมิงยุปนวัยยากรณสมิงพันยมาเนอานิสมโตุกนัญญาสวิรชังวรตมรังธรรมจันคุมตปาเต ยังเกณฑ์จี่สมุติยันธรรมสัมปันตังนิโรธธรรมัเตภวันติเตนจะปะกุวตามบรมันธรรมจังเกบุ์มาเทวาตัตมนุสาเวสุเอตัมกุวตามภารณติยังอิสิปตเน कथाये अनुत्रं धम्मचङ्कं भवति तम् अपतिवन्त्यं सम्येन वा पुण्येन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मण वा केनचि वा लोकसमिन्ति ॐ मानं देवनं तथं कुतु वा काकुमारिका देव तन्मनुसा वेतुं काकुमारिका नङ्गेव नङ्गतं कुतु वा अवतिं सा देव सद्मनुषावेसु आवतीं सा नन्देवनङ्ग दङ्गतु वा या मादेवासद्मनुषावयसु यामनङ्गेवनन्दतु वा हुरिता देव सद्मनुषावेसु हुरितानन्देवनन्द तु वा निम्मानवती देवा सद्मनुषावेसु निम्मानवते नङ्गेवनङ्ग तङ्गतु परमिन सुवती देवा सत्मनुषा वेसु परमिन सुवती नंदेवनंगतंगतु वा ब्रह्मपुरिसजाति वा सत्मनुषा वेसु ब्रह्मपुरिसजानंदेवनंगतंगतु वा ब्रह्मपुरिसा देवा सत्मनुषा वेसु ब्रह्मपुरिसानंदेवनंगतंगतु वा महाब्रह्मा देवा सत्मनुषा वेसु เนวานังกตังกุตัวปริตปาเดวาสัตมนุสาเวสุนีปริตปานังเกวานังกตังกุตัวปมานาปาเดวาสัตมนุสาเวสุนอัปมานาปันเทวานังกตังกุตัวอาปัจราเทวาสัตมนุสาเวสุนอาปัจระนังเกวานังกตังกุตัว Pada tuwa dewa tat manusia iwe tung prinsipan ang dewa nang kadang tutuwa apa mana tuwa dewa tat manusia iwe tung apa mana tuwa nang iwa nang kadang tutuwa subakin ang kadewa tat manusia iwe tung subakin ang kadang dewa nang kadang tutuwa we apra dewa tat manusia iwe tung we apra nang dewa nang kadang tutuwa biha dewa ra ninh sa vị cũng như ninh cái văn nhân ta tăng của tu hòa ba thế hòa sát minh sa vị tu ta ba năng thế văn năng ta tăng của tu hòa tu ta ca thế hòa sát minh sa vị chúng tu ta năng thế hòa năng ta tăng của tu hòa du thị thế hòa ra ninh sa vị chúng tu năng thế hòa năng ta tăng của tu hòa निजा सत्मसावेतु एतम् सुवदा भारणन्ति पद्मे निवदाये अण्टुरन्धम् चङ्कण्डुवति तम् आपतिवचयन् बृम्णेन वा ब्रह्मणेन वा केनु वा मारेणु वा ब्रह्मण वा केनचि वा लोकसमेन्ते तेन कन्हीन तेन मूतेन याव ब्रह्मलोका तथोवपुकचयञ्जतसि लोकधातुकं गम्भि सम्पकमि सम्पवेति अपमानु च ऊलालो उभातो लोके पातुरहोसि अतिगम्यव देवानं देवान् भावान् न रघुभगवा उधानम् อุทานเนติอัญญาติวัตภูกุณัญญูอัญญาติวัตภูกุณัญญูติติดังอายตมโตกุณัญญาสะอัญญากุณัญญูตเววนามังอโหสิติธรรมจักรปวัตนสุตังนิธิตัง वेतनमाहोसीते यथ्माज कोपि कुवेतना नस्मा वेतना पाठाय संवतति न जलपतिवेतनाय एव हे वेतनाः एवं ये वेतनामाहोसि संज्ञानता सञ्जाय इदङ्गिकुवे atapivanam sankanya pātaya saṅvantu rabheda sañjāya evaṁ me sañjā hūtu evaṁ me sañjā maha aho sayanti yasma jago bhikkhave sañjā nata tasma sañjā apātaya saṅvatate na jalapati sañjāya evaṁ me sañjā hūtu evaṁ me sañjā maha aho sayanti

Sankara huống thối văn nhị Sankara mà eo hề chúng thì Vinyanang ta vinyanang thi thăng thi cung ế la ta bồ vi sa Nhi thăng vinyanang pa na sang vát thân là bên cho vinyane Ý văn mê vinyanang huống thô Ế văn mê vinyanang mà hô sĩ thi Nhật ma chẳng cố vi công về විඥානං මුදාදත්මා විඥානං ආබාධේ සංවන්තතින් චලපති විඥානේ එවං මේ විඥානං මුතුවං මේ විඥානං මා අහුසේ ba ci benn शङ्करा नीतन्मनि तु मत्मि मे सुवता देव नीतं पुतं तमपन्याय सत्थपाम् यं किञ्च विज्ञानम् अतीतनं गतपचुपनं च तं वभयतं ओराणिकं वा युगमं वहिनं वा पनीतं यं तुरे सन्ति केव सभं विज्ञानम् මේතං මනේසු මතමිමේසු අතාති ඒව මේතං යදා පුතං කම්පඤ්ඤා යදත්තපං ඒවං පන්තං විගුවේ යතු මහරියං සාවකෝ රූපස්මින් නිපින්දතේ වේදනාය පින්දතේ සංඥාය පින්දතේ සංඛාරේසු පින්දතේ විඥානස්මින් නිපින්දතේ निपिण्डम् रचति विराखा विमुचिते किञ्चित् न्यूतम् ज्ञानम् ऊते हि नातिरुम् ब्रह्मचर्यम् कृतम् कुर्मीयम् न पराणि तथा याति पचानाति एतमऊच गुरुवात्मना पञ्चमकीयापि कुम्भकवतु आदिताम् पिनन्दू हिमत्नी तन्वय्याकर्मत्नी अन्यमाने अन्यवकी जनम् ऋगुणम् अनुपाठाय आतुवेदिता नृमुचिशूते नत्रीताम् एव मे सुतम् एकं समयम् Bhagava Khyayam Vyati Khyati Te Tatim Vikusa Ten Tatra Ku Bhagava Vihu Mandenzi Ampam Bhikave Atitang Yunga Bhikave Sapang Ditang Chakumat Bhikave Atitang Rupadita Chakuvinyanang Atitang Yaku Sambaso Tito यम् दिदम् जगुतम् प्रदृपति यापजति व्यजितम् सुख्वुकङ्वा अजुगमधुकङ्वतम् दि अचिताम् येनाजितम् अजितम् रकिना रुदिकिन मोवकिना अदितम् चादिया च राम्रमेण तु के सृदेवे रुके तुम् न देवयाते तं विवधामि ตังอจิตังสันทานทิตาโยตวิญญาณังทิตังตูระสัมมตุติตูยัมทิทังตูระสัมมตุปัจจยามปัจจิเวทิตังทุกังวทุกังวาอทุกมังทุกังวตัมปิอจิตังเยนอจิตังอจิตังรากกินาโลกกินาโมกินาอจิตังคาติอาจรมรมินตุเกปลิเตเวตุเกตุมนังเตวะ या ते जितं वधामे अन्धादिता खानीय नोदितो यदि वेदितं दु काङ्गेन अदितङ्गेन तु के पृथे वे तु के तुसे อธิตังดิวันฏามีอยู่หานทิตานรสาทิตาคิวาวิยานังทิตังคิวาสังปตุวทิตัวยังทิตังคิวาสัมปตุปัญญาปจติเวทิตังทุกังวะทุกังวะทุกมาทุกังวะธรรมีอธิตังเกณอธิตังอธิตังราตกินาทุตกินามมกินาทิตังชาติยา ृणेन तु के पलिते वे तु के तु मनसे उपायाते अचितन्वतामे कायोतितो उपपातिता कायमेयानन्दितम् कायसम्वतो यम् दिधायसम्मतप्यपजितव्यजितम् तु गङ्गतु गङ्गम तु गङ्गतम् व्यजिताम् केन अजितम् अजितङ्गा कचिना รูตกินมูกินานาติตังขาติยาตุรามรุณีนโตเกปริเตเวอุเกตุมนาเตปยาเตติตังวะธามีมนุวจิตุธรรมาติตังมโนวิญาณังอติตังมนุสัมภสูจิตุยังดิตังมนุสัมภสุปจิยาปจิติเวตังทุกังทุกังวาอทุกมังทุกังมตัมปิหติตัง เกนาจิตังจิตังรังกกินาดูตกินาโมกินาจิตังชาติอาจรมรเนนโตเกปริเตเวตุเกโรมนุเตปยาเตจิตังอิวธามีอิวังปัสสังพิกุเวสุตวาริยสาวกัวยังคุตมุนินปินติอุเปตุปินปินเติ जङ्गु विज्ञानी जङ्गु सम्बते नििन्नति यम् विधं जङ्गु सम्बद्याद्यपि वे जङ्गु गङ्गिन्दते सो तस्मिन् भिन्दति ते विनि चोत विज्ञान विनिपिनते तोद संमते विनिपिन्दति यम् बिदं तोटम्मत्पचति वेतकुकवाच तद् मे निपिन्दति कान् अग्निपिनते गन्धे विनिपिन्दते घन विज्ञाने के घन गमते निपिन्दति यम् पिदम् Bajiti tang kang watu kang watu kamatu kang wa Kasuminggu nitintate Jiwa pinipinate Rasaya pinipinate Jiwa vinyane pinipinate Jiwa sammata pinipinate Yam bidang Jiwa sammata paya bajiti vedang Tukang tukang wa Aduma tukang tasmin pinipintate කායතමින් නිපින්නති භූතපේති නිපින්නති කායතමින් නිපින්නති කාය සම්පතේ නිපින්නති යම් විදං කාය සම්පතපිතේ කුචති ඉති තං දුක්ඛං දුක්ඛං වා දුක්ඛම දුක්ඛං මතස්මින් විහින්දති මනෝත්මින් නිපින්නති සම්මේසුතේ නිපින්නති මනෝ වියන්නේ පිමනෝ සම්පතේ නිපින්නති यम् विदम् नो तम् पतपतिजम् भजते वेदम् तु गङ्गतु गङ्गतम् निपिन्दते निपिन्धम् रजते विरागमति नूतमुपद्मिदमति याने केन चाति उदितम् चर्यङ्गतम् यङ्परङ्गतायाते इति อิตมวูจัมปะกังวาอัตมนาเอภิคูภะกังวตุภาริตังพินันทุมิมัสนิจะปนุวยากรณสนิพันยิมาเนดัตปิคูตากานุปาทายอาตุเวหิจิตานิมุจิงสุนติอาทิตปริยสุตังนิติตังอติกูเตนภะกังวตา तन्नतापसुताराता सम्मसमुतेन एकयनूयं मको सम्मधकातो दानं विसुतिया तौ कपरिधेवनं समभिक्मन दुःखदोमनं सानं धम्मयाय साधिक्मय निपानसनियजितं यतरो सतिपथाना कतमे चतरो नितविकु काये कायापतिविरते आतापि सम्पजनु सतिमा विनयलोके अपि चारुमनसं เวทนาตุเวทนานุปัสสิวิหรติอัตาปิสัมปชานุสติมาวินัยโลเกอปิจาตุมนาสังกิเตกิตานุปัสสิวรติอาตาปิสัมปชานุสติมาวินัยโลเกอปิจาตุมนาสังเมตุธรรมานุปัสสิวรติอาตาปิสติมาสัมปชานุวิโลเกอปิจารุมนาสัง và ya bi bi bi ca ca ca ca ca ca ye ye ye an wa wa wa Pathanjapiku kaye kayang pati virati Itapiku acetangwa kaye kayang ti virati Itawa kaye kayang pati ca Acetapi tawa kaye kayang pati virati Mutiya dhammanu pati vakayan sing vi Viya dhammanu pati vakayan sing virati Mutiya vaya dhammanu pati vakayan sing virati अति कायो विवापन सकति पतिता हूते यावदेव यान मताय पति सति मताय निशितो च व्यरति न च किञ्चिलोके उपाधियति एवं कोऽपि को काये कायानुपतिः व्यरति गधञ्जपि को वेतनाद्वेदनपति व्यरते इदपि कुवाच तं वा वेदनाद्वेदनपतिरति वेतना ඊතාව වේදනා වේතනාපති ආචත පීතාව වේදනා වේදනා පන්ති විරතේ මුතිය ධම්මානුපන්ති වා වේදනාත් විරතේ උය ධම්මානුපන්ති වා වේදනාත් විරතේ මුතිය වේ ධම්මානුපන්ති වා වේදනාන් විරතේ අන්ති වේදනාදි වාම්පනත ප්‍රතිපචිතාවෝති යාවතේ වයන් මතාය පතේ සති මතාය නිසිතෝ च न च किञ्चित् लोके उपादियतिवाङ्कू तिकु वेदना तु वेदनानुपति व्यरति कथञ्च विकुचिते तानुपति वरते इद विकु अच्यतम् वाचितेजितानुपति व्रते बैथावा चिते तानुपति वरते अच्यैता वाचिते जितानुपति वर्णते अधम्मानुपति वा एतस्मिन् विहरति भूयाटमानुपन्ते वा एतस्मिन् विहरति स्मृति भूयाटमानुपन्ते वा एतस्मिन् विहरति अन्ते चेतन्निवापनासा सति पचिता हूति यावदेव यान्मताया पते सति मत्ताया निषेतु च विहरति न च किञ्चिलोके उपादयति एवं कूपि कूचिते तान् वन्ते विहरति Thánh gia bí cụ tham mê tu tâm an Thì ra ti ta bí cụ cha tăng và tâm mê tâm an Phần sĩ và ra ti Hì thả và tâm mê tu tâm an Phần sĩ và ra ti Cha ta bi thả và tâm mê tâm an Phần sĩ và ra ti mu ti gia tâm an phân sĩ và tâm mê tâm an Phần sĩ và ra ti ya tâm an phân sĩ và tâm mê tâm an Mùa ti Mù ti gia tâm an phân sĩ và tâm mê tâm an အတိဓမ္မာဒုဝပနာသသတိပจิตတံဟူတိယဝတေဝယံမတယပတိသတိမတယနိစိတုသဝိရတိနာချကိဉ္စီလူကေဥပါတိယတိဧဝံကုတိကုဓမ္မေတုဓမ္မာနုပသိရတိ अयङ्कूतेन भगवतसम्भूतेन एकयनुयं गोतं रकतो सतनं स्तुतियातो कपरिसेवनां समतिगमं तु गतो मनसानं तामय याय सति मनिपान सति यतिरं चतुरो सतिपथानाते एकयनं घातिकयं गता श्रीमखम् पचानदीतानुकम्पे एतेनमकेन तरिन्तु पुपे तरितरे चेव तरन्ति चोकन्ति सतिपथानपाठोनितितो एवमेदुतम् एकम् यम् भुवा सावति यम् विरति चेतवनेनादपि निगसारमे तत्र को भगवापि कूमन्ते दिदिगोऽपि पठन्ते दितेऽपि कू วตูปัจจตุสุปควะเอตตะวูจาอุปาทามวะปิกุเวตถากตานังปาตาวะตถากตานังติตังวตานตาตุธรรมติตตานธรรมนิยมตาอเภสังขารานิจาติตังกระโดบิสัมพุสติบิสเมตุบิสัมพิสิตุวะอภิสเมตุวะอาจิกติเทเตติปัญญเปติปัสเปติวะตติวจติอุกนิกโรติอเภสังขารานิจาติ อิปาทาวาพิกเวตถาตานังปาทาวาตถาคตานังอิตาวตาธาตุธรรมกิตตาธรรมนิยมตากเปสังกราตุกาติสังกตางกโตปิสมุสติติสเมติอภิสัมพุติตุอภิสเมตุวะ อาทิกติเตเตติปัญญเปติปัตตเปติอุวรติอุปจิติตานิกโรติสเพสังกราตุกาติ อุปาทาวาพิจุเว ตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังติตาวตาธาตุธรรมจิตตาอัมมนิยามตาสเปธรรมาอนัตตาทิตังตถาคตุวะอภิสัมมุตติปิสเมติปิสัมมุจิตุวะอภิสเมตุวะ อาจิกติเตเตติปัญญเปติปัตตเปติอุวะติปจิติอุตานิกโลติ สเปธรรมานาตาตียิธมุจังภะวะอัตมนาเตติภูภะวะตุภาติกังอภินันทุตีธรรมนิยามสุตังอิติตังဒုက္ကပတ္တနိဒัက္ခပိပတ္တနိပယသောကပတ္တနိသု un du sam pe pa nui tam ta cham ni sam pa tang mu ya sam pa thang ta pe de van mu nu sa pa sam ma di ta nang da ta sa ti lang la gan sa pa tha hong na pe tan du ka jan du te va ta sa pe pa Bà pa pa ta pa chi ga nan ni yang pa lang lan ta nan da te tu nang gan ban tha mi sa pa su ปุญกัมมินาปเจจยันตุราจารีอุปกระจัมมาตัมิตาเยนกันตุริโยจันิมาราจันกุณวันตานราปิจัมพรหมมาราจินาจารุกปราเทวตานยมุมิตัมนุสัจมัจจตาเวสัตเบสตันตุเกนตุบุญญาณิปกตันมิสุกังจันติวิตังเตนตุกิปังปังเปตุภุมตังยิมินาบุญญกัมมินาอุจเกปังสุลเปนตันนุปนันเตนเยสันตานเนนะธรรมา ယာဝနိဗ္ဗာန်တုမင်္ဂနာသန္တုသပ္ပရာဇေဝယတဇာတုဘဝေဘဝေလူจุจิတံသတိပညာသံနေကုသံမာရလပန္ဒနောကာသံကာတုညဝေသမေပုထာတိပရုဏတုဓမ္မောနာတုရုတမောနာတုပจิကပုတောဉ္စံသံဃောနာတုသရုမမံတေသုဓမ္မနုဘာဝေနမာရုကသံလပန္တုမာ kính di rằng mừng ngất bằng riêng ma cả dễ hoa chạm na ta thiên dễ ta ta ta nhìn nu hạt đi dễ ta ta ta ta nhìn nu cả tăng của nhập bằng mang tam bề phà kê bộ như thế dễ tăng tăng tu vi thì tăng thiên năng của nhập bằng mang dễ chân nó chân thế hoa anh văn thế thì dùng tam bề lu cam hi san ta Hivanta halaya dukha mani yang bhojanang tabe ลาบันลุมาเจตสาติบุรันติมายุปุรันติมนุติยันทังกินายทังกินายนิสัพปัญจิมายปัจจันนิสัยา อุตระอุตระมิสัพปมาเหติมาสัพเพสันตาสัพเพปันาสัพเพปุตาสัพเพปุกราสัพเพอัตภาวะปริยาปนาสัพเพอิติโยสัพเพปุริสาสัพเพริยาสัพเพนิยาสัพเพเทวาม สเปมุสาสเปมิกาสเปนักตราสเปปิสาสเปญกาสเปเปตาสเปจริวสเปมาตาปิตรูสเปยันตกาสเปยันตกาสจิตกาสิงาสัญญิโนสัญญิโนอัมเปเตเวลานตุปยาปจันตุนิกันตุสุขียตานังปริหารันตุอัมเปเตอรูกันตุสเปเตติกันยุกันตุสเปเตสัพสัมปติงสมิอันตุ อภินตรายาจุปเจ้าปตุวะมินาจันโทสัพเพเตสัพพทุกขาปมุตสัพเพเตนันตสัมมิตุมสัพเพเตกัมมสกกัมมทายทากัมมโยนิกัมมบันธุกัมมปฏิสรณายังกัมมังกฤษันติกัญญาณังวาปาปกังวาตัสสะทายทาภเวสันติ อิมังสัจวรังกิตามิทุติยัมปิมังสัจวรังกิตามิทัติยัมปิมังสัจวรังกิตามิยูดันเดนะดันเดนุปตุเตตุทุสันสัสันมันจะตุนดานังคิปเมวันิกจติเวทนังอรุสังชานิงสรันเตตนังกรุกังวาปิอาภาทางยิจังเกปังวปาปุเนราชาตุวามปะสกังอัมปะกานังวทาวนังปริจยังวญาตินังภูกานัง มะปะพังกุนังอัตวันสังขรานกิตาติปาวกูกายสัพเพธาทุปัญโยนิยังสุปปัจจติติสาธุสาธุสาธุปัญญาปรมีสามสิตัตปัญญาปรมีวัดเวทลมวิริยาปรมีอม ระวังดีสีละปรมีบังดาบ เมตตาปรมีปาเป็นตังปืนดานปรมีเป็นบุญตั้งต่อเป็นกาปรมียือก็เป็นเรียงสัจปรมีเวทระวังดีเป็นไม่ตายอันตรีปรมีกับเธอเป็นโอกดับนิ่งกมาปรมีมังไม้และปุนฝ่ายติทานปรมีมันดะไปทุกแห่งแข่งแข่งและแรงพาปุ่มมัน ฮิจังพายเตตุตุโบปริบังบันีเนตรนนี้ยสจันสมือมันบันอยู่ข้างข้างนามนที่นองกว้างตกว้างแตกที่ฟ้องนองเนืองเป็นก็ตอกดอกไม้บูชาพระแก้วแก่นไทยสาทานพระพุทธังลือจงมาพายโปรดยานโตโปรดูุราแต่ดิลีเนตรนนี้ มาลิภมอยู่ที่ทานจางลายควานกระจังทับดินพุ่นนำนาตีลงพัดไปหอภายหักตุกตั้งพยามานอาวาปุ่นกัวกราบยอมมือขึ้นตุ้นวใส่เก้าว่าข้านี้คือลูกศิษย์พระเจ้ามีบุญสึงปานมากนานพระพุทธเจ้าจริงจังตั้งปัญญาบารมีไว้เก้าจาน tăng với tăng na của đây cao chán tăng với tăng lần của đây cao chán tăng tình mua tình tiền của đây cao chán tăng gia tình tu mua của đây cao chán sen hoa một bình nhâm hà sâm mưa mến phun sen hoa của miền trăng mà cây đài một chữ chào có một chào lời này qua bụt ta cũng năng đam mê năng tăng cũng năng bụt ta yên ta đam mê yên ta tăng ca yên ta พาะสัพแม่อรนีผู้อยู่เหนือน้นผู้อยู่กำแผ่นดินกันกันผู้การได้ยเลยคือถึงคุณบะบิตาคุณบรรดาคุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าตั้งสามประการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณกุณตระเจ้าก็ดีคุณพระตนภาวนาก็ดีคุณนึงตระคุณ พระเจ้าจังกุดีคุณพระรันจังกุดีคุณแม่ธรณีจังกุดีจุมาตาตุนตัวกับพระเจ้าตั้งกำนาและกำลังในคืนในวันนี้ยามนี้ จินเดเตอบุตรบุตรังรักษาธรรมโมธรรมังรักษาจังคูสังฆรักษาบุตรบุตรังลังธรรมโมธรรมังลังจังู่ตังฆังลังบุตรบุตรังกันนะ ธรมโมธรรมังกนาสังโฆสังฆายุวโนสุขังปารังมือข้าพเจ้าสิบนิ้วยกขึ้น วางคิ้วตะวายต่างทูกเทียนทองจังกูจังสองอันเววาตะวายต่างปฏิมแก้วดอกไปถุมชาติจังขอบูชาฝ่าพระบาทอันงามยิ่งนักเป็นวงกุงจังจังแปดประการ พระองค์ทรงยันตัวแดนตรายพระองค์ตั้งไว้ภาวนาพระนิจังกุกังนาตาดังโคสังขังตั้งใจภาวนาสันตุจะมาแก้ได้ทุกประการโดยเตจะประมุยันตั้งสารเปกาโอสันตุเตสงเล่นแก้วกาลงพระกรุณาหายทุกข์หายเค็นพระองค์เล่งเห็นทุกตัวตัวสัตว์เร่งกำจัดผู้ไปยามี โอมีวันสุขไปทุกราตรีเตชะปรมีดังตามเิตันผู้ทังกำจัดตมึงกำจายดั้งโคสุนายสันตุกิลายสุนายวันนี้ด้วยเตชะปรมีมาพวกเขาเกษามาสมุนเสมอเรื่องนิทาสองโลกโลกาไม่ใช่ผูพวกเรามันมีตังเพิ่งกันตั้งสมุกตั้งสิบสองราตรีเทวดาตั้งนี้ม่ช่วยปฏิเลยกันอุบาจันไร โดยเตชัมกยันปุญยันมประทานปุณิเทวดาองค์ใดต้องรักต้องจันเทวดาบนสวรรค์มาช่วยกันทั้งตามาการแก้วกามาช่วยผ่านสันตูดังดังจุมพูอย่างมีผู้พายพระพุทโธแก้วขานกันุบาจันไรพระธรรมโมขาาแก้วพระแก้วเจ็ดสติไปพระสังโฆพระสงฆ์นี้ก็เป็นทงชัย บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างไว้อย่าได้เสื่อมสูญเพิ่มบุญปารมีจนกว่าผู้กันนี้จะถึงซึ่งปณิพานบุทังรักษาอังวันตามิทูลโตดมังรักษาอังวันตามิตาพิอสังฆังรักษาอังวันตามิสัมภาตู ยุคโหพุทธานังปะทูสุกาจะธรรมเทศนาสุกาสังฆาสัมมกีสมกนังตะโพยุคโหอัติโยเสทุจันนิตัสมิงยุเองโคตมะวิชายโนวิชาจรณะสัมปนูโสเสทุเทวมนุเสติวาตปฏิอติจุรติ मापति चन्दिमा तन्न तु कदियु जपति चाये तपति ब्रह्मणुपमहुरत् उधो तपति ते यता अरोघया परमालभा तन्तु ते परमङ्घनं विशायति निपानं परमां सुखा วันทามิพุทธังกัปเมวตุสังกัปเมปันเต วันทามิธรรมังกัปเมตุสังกัปเมปันเต วันทามิสังฆังกัปเมวตุสังกัปเมปันเตวันทามิกุลุปัจจากัปเมวันทามิกัมมตานังกัปเมวตุสังกัปวันทามิอารามิวัสสิมังกัปเมตุสังกัปเมปันเตวันทามิเจติยัง อภังดับดานิสุปฏิจตาเตตาตุมาโพธิงพุทธานุปังสกลังตระธานากโลเกเทวโลเก มรุเกจัมพุติเปรังกาติเปสลิลาตาตุโยเกตาธาตุโยอรันตาธาตุโยเจติยังกันตะกุติงจตุระเตติสาเตธรรมกันเทอเิสังปาตเจติยังยังวันทา นิสัพพตูวันดามิปันเตพังอปรดังกมตเมปันเต มยากตังปุญญสามินานุโมติรมัง สามินากตังปุญญมังทานตพัง สาธุ สาธุ สาธุอนุโมทามีธรรมะที่ ได้นำมาสาธยาย ซึ่งถ้าท่านอยากจะเข้าใจ ในบทพระสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรหลัก ที่นำมาสาธยายหรือนำมาสวดหรือเรียกว่าสวดมนต์ซึ่งปรากฏในหนังสือธรรมะในบทสวดมนต์ได้อธิบายโดยละเอียดในหนังสือเล่มนั้น ในที่นี้ข้าที่จะขออธิบายว่า ที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระพุทธศาสนาหลักสำคัญของพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศสอนก็คือสิ่งพระองค์ได้ค้นพบ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าอริยสัจสี่บ้างมักมีองค์แปดหรืออริยมักมีองค์แปดบ้าง ปฏิบัติบ้าง หรือเรียกว่าอนิจจังทุกขังนั้นตาบ้างก็แล้วแต่จะเรียกกัน แต่ที่เป็นที่รู้กันก็คือมรรคมีองค์แปดว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลาง ที่หลีกเลี่ยงทางสุดตรงก็คือหมกมุ่นในการมคุณมากเกินไป และทรมานตัวให้ได้รับความเดือดร้อนที่เรียกว่าการมสุขันธิการนิโยกและอัตตะกิลมัฐานุโยกซึ่งเป็นภาษาบาลีนั่นเอง อาจากธรรมจักรปวัตนสูตรเป็นการประกาศให้ชาวโลกรู้ว่า พระองค์ได้ค้นพบสัจธรรม และพระองค์ก็ได้นำมาปฏิบัติทดลอง จนกระทั่ง ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็คือ จนกระทั่งสามารถได้กำจัดกิเลส เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะคือ ได้กำจัดกิเลสด้วยพระองค์เองคือได้ตรัสรู้โดยการปฏิบัติของพระองค์เองถึงแม้ว่าพระองค์ได้ปฏิบัติกับ ครูทั้งหลายอย่างที่ปรากฏก็คืออสิตันดาบท อาราณบทกับอุตกะดาบท แต่แล้วพระองค์ก็ได้มาปฏิบัติโดยแนวทางของพระองค์เอง ที่พระองค์ได้มาตรัส ในภายหลังว่า พระองค์ได้วิชิใช้วิธีการคืออาณาปานสติสิบหกขั้นตอน อันนี้เป็นเรื่องสำคัญและด้วยเหตุนี้เองพระองค์จึงตรัสเป็นการย้ำว่า เอกยโนยังมัคโคอย่างนี้เป็นต้นว่าทางนี้เป็นทางสายเดียวเท่านั้นเพื่อที่ช่วยให้สัมภสัตได้บริสุทธิ์พ้นจากความทุกข์ทางกายใจให้เกิด ปัญญาญาณเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็คือปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ก็อธิบายในหนังสือ พระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างไรจึงช่วยชีวิตมีความสุข และในที่นี้ข้าจะนำมากล่าวโดยย่อก็คือว่าการจะปฏิบัติให้เกิดสติปัฏฐานสี่นั้น จะต้อง ทำกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสี่ขั้นตอนให้เกิดขึ้นเสียก่อน คือลมหายใจยาวก็กำหนดรู้ ลมหายใจเข้าออกที่มันยาวนะคือมันผ่านการฝึกมาก่อน เมื่อฝึกไปฝึกไปกำหนดไป เมื่อมีความพร้อม หรือพร้อมที่จะเข้าสมาธิ ลมหายใจก็จะสั้นลง เป็นขั้นตอนที่สองลมหายใจเข้าออกสั้นก็กำหนดรู้ และขั้นตอนที่สาม ไม่มีความพร้อมยิ่งขึ้นลมหายใจมันก็จะแผ่วลง ถึงจะแผ่วลงก็กำหนดรู้ว่ามันเข้าไปตรงไหนผ่านไปตรงไหน แล้วสิ้นสุดไปตรงไหนเวลาออกแล้วเริ่มจากตรงไหนผ่านตรงไหนแล้วสิ้นสุดตรงไหน และในที่สุดลมหายใจ มันจะดับหรือว่าดับอัศาสะปัสาสะคือ ไม่มีลมหายใจเข้าออก ก็คือเข้าสมาธิหรือเข้าฌานนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนที่เข้าสมาธิหรือเข้าฌานน มีภาวะคล้ายกับคนตาย คล้ายกับคนที่อยู่ในท้องแม่ คล้ายกับคนดำน้ำเมื่อได้ฌานซึ่งมีองค์ประกอบคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาก็คือว่าจิตอยู่กับอารมณ์ ก็คือลมหายใจ ตั้งแต่เริ่มแรกเรียกว่าวิตกกำหนดต่อเนื่องเป็นวิจารจนกระทั่งเกิดปีติความอิ่มอกอิ่มใจขนก็ขุนพองน้ำตาไหลนี่เป็นต้น และก็มีความสุขก็คือไม่มีทุกขเวทนาไม่เป็นเหน็บไม่ปวด และจิตก็อยู่กับ ลมหายใจแบบต่อเนื่องอันนี้เรียกว่าเกิดฌานเริ่มเข้าฌานได้ ต่อไปถึงจะเจริญ เวทนานปัจนาสติปัฏฐานอีกสี่ขั้นตอน อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเวทนาที่พระเจ้าได้ตรัสสอนก็คือให้อยู่กับปีติให้อยู่กับความสุข ให้ปีติสุขหล่อเลี้ยงไปจนกระทั่งมีอินทรีย์แก่กล้า ถึงจะอยู่ด้วยความว่างได้ ตราบใดถ้าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้า คือไม่สามารถจะจัดการกับนิวรณ์ได้อย่างเด็ดขาด ความว่างมันจะไม่ปรากฏนิวรณ์จะมารบกวนฉะนั้นต้องปฏิบัติให้เกิดปีติเกิดความสุขต่อเนื่องฉะนั้นองค์ประกอบที่หนึ่งของเวทนาก็คือ กำหนดรู้ปีติ ขั้นที่สองกำหนดรู้ความสุข ขั้นที่สามกำหนดรู้ว่าความปีติกับสุขนี่มันต่างกันอย่างไร และขั้นที่สี่ก็ปล่อย เพราะว่าการที่ยึดติดเป็นทุกข์เป็นอุปาทานเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์อีกสี่ขั้นตอนต่อไปก็เป็นจิตตานปัสนาสติปัฏฐานก็คือ การที่เข้าฌานได้จิตมันผ่องใสจะดีใจ ในขั้นที่สองก็เกิดความปราโมทก็คือเบิกบานใจดีใจที่ว่าใจมันผ่องใสใจมันสบายสงบเมื่อทำได้อย่างนี้ก็ฝึกให้เกิดความชำนาญเริ่มในการที่จะ เข้าฌานให้เกิดความชำนาญ ในการเข้าในการออกในการอยู่ในฌานหรือในการที่จะทำฌานให้ ก้าวกระโดดก็ได้ พอต้องการจะเข้าฌานที่สองก็เหลือแต่ปิติสุขเอกคตาต้องการเข้าฌานที่สามปิติก็ไม่เอาเหลือแต่ความสุขกับเอกคตาพอจะเข้าฌานที่สี่สุขก็ไม่เอาเหลือแต่อุเบกขากับเอกคตาคือมีแต่ความว่างว่างจากนิวรณ์มารบกวนนั่นเอง ฉะนั้นภาวะนี้เราได้ลิ้มรสพระนิพพาน แล้วก็ปล่อยอีก เมื่อทำได้ก็ปล่อย ไม่มีปุปาทานไม่ยึดติด และต่อไปก็ถึงธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นการสรุปยอดว่ากายคือรูปเนี่ย ก็ดี ลมหายใจก็ดี ปิติสุขจิตล้วนแต่เป็นนิจังทุกขังนัตตา เมื่อเป็นทีนี้หยับแล้วไปติดมันทำไมไปติดใจมันทำไม ก็เลยเกิดวิราคะ และต่อไปมีกิเลสลายตัวไหนที่มันเหลือหรือสังโยชน์ตัวไหนเหลืออยู่ ก็กำจัดให้ได้ เมื่อกำจัดแล้วก็เข้าสู่ขั้นที่สี่ก็เรียกว่าบุญก็ไม่อยากจะเสวย ถ้าเสวยบุญก็จะมีทุกข์อีกต่อไป บาปก็ไม่ทำ ถ้าทำบาปก็มีทุกข์อีกต่อไปก็เรียกว่าปุญญาปาปะปะหินะทิ้งทั้งบุญทั้งบาปฉะนั้น ในหลักของสติปัฏฐานมีบทสรุปตั้งแต่กายานปัสนา จนถึงธรรมานุปัสนาว่าน่าจะจิงจิโลเกอุปาทิยติไม่ยึดติดแม้แต่นิดเดียวว่ามีตัวตน เมื่อไม่มีตัวตนกิเลสจะมาอาศัยอะไรอยู่ เมื่อไม่มีตัวตนโรคภัยไข้เจ็บ ก็ไม่มีที่อาศัย อันนี้เองเป็นที่ ปรารถนาของผู้ปฏิบัติ และพุทธเจ้าได้ตรัสว่านี้เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยทั้งกำจัดกิเลสและช่วยให้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขอย่างแท้จริง ก็ขออเจริญสุขในท่าน และขอให้ท่านได้ธรรมะและปฏิบัติธรรม สมกับที่พุทธเจ้าได้ตรัสว่าธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข ขอขอจบในการบรรยายธรรม เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน